Eta gaurkoan literatura aipatuko dugu erregularki izanen baitugu gurekin kanboko mediatekan liburu zaina den Aines Aristoi. Eta liburu hautaketa batzu proposatuko dauzkigu, gaurkoan usua alberdiren bi liburu hautatu dituzu Aines. Beraz, eh, lehen kronika honentzat hautatu dut uh, Euskal Herriko idazle berri bat, gazte bat, usue alberdi deitzen dena. Ogeita marrurteko neska gazte bat da, kazetaria, bertsolaria eta eta idazlea. Hor, eh, hautatu ditut bi liburu ahastez berdin, uh, eh, liburu bat helduei zuzendua dena, eta beste bat uh, haur liburu bat, liburu hauek, diaz argitaratuak izan dira. Beraz, euli giro, hori xuxa argitaletxeak plazaratu du diaz, beraz. Ez da eleberri bat, da ipuin sohta bat, edo ipuin bilduma bat da. Euskal Herrian iragaiten dira bederatzi ipuinak, eta ipuin guziak uh, emazte batzuen inguruan oinahituak dira. Erraiten algin nuke protagonistak direla emazte horiek. Denak ahastez berdinak dira, ez dute deus ikustekoik bat bestearen artean. Aldiz, denak alatzen hasiko dira. Jajera, haien jajera aldatuko dute. Ipuinen astapenean baditugu emazte batzu ahas normalak, horrekatuak, burutik ahas sanoak ituri dutenak. Eta emeki emeki haien uh, portaera edo jarrera latuko da. Eta mm, mazte horiak misterio txuak bilakatuko dira. Ez beldurgarriak, baina nala ere uh, ahengura edo kezka pixka bat soharaziko du uh, irakurlearen gana ipuin batetan adibidez, uh, ukanen dugu, uh, adineko emazte bat, amatxi bat. Emeki emeki, uh, sendituko du amatxi hori suriburua dela, gauzak anzten hasten dela. Gero eta gehiago aldaketa agertuko da, gero bere gorputzan, fisikoki eraldatzen hasten dela oartuko gira. Ez hau zute gaiten alzertaz, nedo nola aldatuko den, Baina eh, hor uh, adibidez badugu aldaketa fisiko bat, eh, adineko handere bat aldatzen ari dena. Uh, bestalde badugu bikote gazte bat, Euskal Herriko etxe baserri sar batetan txartzen dena, berrikitan erosia duten baserri batetan. Eta bikote hori uh, etxearen inahosten hasiko da, gauza baten seka. Beraz, ikerketa horiek segituko ditugu, eta emeki emeki etxe hori aldatuko da, uliz, beteko delako. Hortaik aldu da, ere, izenburua? burua? Ara, uh, liburuaren izen eh, lehen ipuin hortaik aldu da, euligiro ipuin hortaik. Beraz, hor emeki emeki, beraz, etxe aldatuko da, haien eh, jabetasuna, etxe horren jabetasuna galduko dute, eta biko teori be etxetik iterat behartua izanen da, adibidez. <laughs> beraz, denak dira fikzioak, eh, araike, eh? Bai, denak dira fikzioak, denak... Pentsatzen dut usue alberdik ipuin horiek denak asmatu dituela, ez dut uste bizi <laughs> izan dituenik. Gero pentsatzen dut agian badela um, mm, usue alberdiren uh, eskusartze bat edo presentzia bat uh, eh, emazte tasun edo emazte, emaztearen gai hortan. Pentsatzen mm. dut uh, bon, ene sentipena da edo ene irudimena, baina uh, iduritzen zaute emazte gisa laire ekarpenak ekarri mm. dituela ez zuen gizon batek eh, berdin itzuliko. Ez dut uste ez, da, jada hor eh, emazteak adira ipagai, baina eh, ez bakarrik gizarteko kide gisa, baina emazteak haien, uh, uste nintugu, haien gorputzarekin, haien uh, aragiaren presentziarekin, zinez gorputzak badu leku garrantzitsu bat ipuin hauetan, eta emazte gorputzak, batez ere. Bon, hau, aholkatzen duzu nori ordean, ze publiko monta interesatzea izaiten alda, ez bakarrik eh, emazteak bentsu dut araike? Eh? Ez eh, liburu hori edo nork irakur dezake, bon, biztanda uste dutala ere aski heldua izan behar dela, huen irakurtzeko, hai patuak diren gaiak, ba, eldutasun pixka bat gale egiten dutelako, izkuntza gero ahas lergarria da, txukun txukuna, txukun, Bon, gana nuke, uh, ama bost, ama urtetik goiti edo nork irakur dezakela liburu hori. Mhm. Gizon eta emazte biztan da. <laughs> Mentoaz, aurkatzen aldaukuzu ukuzu ere webgune bat, entoaz, uh, eh, xe eta eh, Bai, liburu hori, beraz, uh, bon, liburu atseman dezakegu edo zein liburu dendetan, baina uh, ikerketak eginez konturatu naiz uh, interneten ere irakurtzen alditugula ipuin hauek. Beraz, uh, Xuxa argitaletxeko webgunean, bada um, oska bat liburuak deitzen dena, eta hortan beraz Xuxako argitalpen guziak ageri dira, usko alberdiren liburu hori irakur daiteke, ipuinka, ipuinka edo kapituluka, beraz libreki eta kitiorik irakurtzen aldira ere etxen. Mm. Aulko hon bat, edo mediatekontarat, berat, ditena zizte Eta beste bat, ordean arrunt hor beste publiko baten ennako, beti usua alberdik idatzia? Bai, beste liburu bat, uh, eh, 2008-koa. Liburu hau pamielak argitaratu zuen. Eta haur liburu bat edo albuma. Uh, beraz, egan nahi du, irudiak nagusi direla liburu hortan. Beraz, liburu hortan ez ditu usuek egin irudiak, baizik eta haitziber akerretak. Eta hor da usaiaz kanpoko uh, aur liburu bat dela. oituraz turaz liburu horiek aurrai irakurtzeko eginak dira. Hmm. Aldiuntan uh, eh, usuek aldirent, alderantzizko lana egin du eta berak idatzi du liburua asalan, hauek gurasoai loak hartu aurretik kondatzeko ipuinak direla. Eraz, eh, berak uh, ariketa untan, ara, aurrek burrasua irakurtzeko ipuinak sortu ditu. Eta arras polita da, uh, usaian erraiten dugu aurrer, eh, zer egin handuten do zer bilakatuko diren haunditzean. Eta aldiuntan, usuek horroita du burrasuai, zer izaiten aldiren, do bilakatzen aldiren, kikitzean. Beraz, mm. gibelerat eginez, zer uh, askatasun behitza atsemaiten aldugun. Ezoiko irudiak badira, gainerat, ikusten da gizon bat lixatzen, no? <laughs> Bai, gada. Eh, ez, ez dira usaiako irudiak, eta horrek ere uh, interesa egiten du. Liburu hau dena surita beltzezko irudiekin apaindua da. Kolore pundu bakarrak haurrak dira. Ah. Haur ah, guziak kolorez marastuak izan dira. Helduak aldiz grisak dira, surita beltzak. Eta eh, ba, hor erakusten duara, hujen munduan oraindik dikze jalaitasun senditzen alden, eta burra soen mundurat elduz gero eh, la, egunerokoak gauzak uh, histen dituen edo, mm. edo gris Ikusten dugu kuplea jaten ari, bat eh, liburu baten barnean sartua eta ama bere mugiko jarekin, bon, eh, modernoa da, Arre, eh, gaurko egunean gertatzen <laughs> diren gauzak. Bai, bai, hori uh, ahas gaur egungo ipuina da, gaurko errealitateari lotua, beraz uh, gaur egun haurrek eta burrasuek dituzten aktivitateak liburu hortan atxemaiten ditugu. Beraz, telefonoak, aldizkariak, edo edo aita bat lixatzen ari, mm. adibidez. zinez, liburu modernoa da eta garaikidea. Mm -hmm. Bena aurre ulerzeneko gizan ere? Bai, uh, egin dugu entxegua eh, mediatekako aurrekin, Hala, irakurketa egin diegu. Ahas, haien burua ikusten dute, olako bai. eszenetan haien burua ikusten dute, eta haien zat uh, da biztan da, haien burua, burua ezagutzea ere. Eta bai, hor, ditugu erreakzio batzu, eh, hor uh, bai, bai, bai, amak ere beti telefona eskutan, edo... zegia da, untsalaz, izu zendua dela, baina oroak eh, familia guztiaren zategina da, eta norberak bere tokiatxe banen du liburu horretan. Hordean, unen izen burua, berriz horretarazen aldaukuzu? Beraz, deitzen da, txikitzen zaretenean, uh, eh, usue alberdik idatzi du, aitziber akerretak egin ditu irudiak, pamiela argitaletxak plazaratu du. Beraz, biditzeko eh, hemen atzemaiten aldirela, pentsutut hauek ere? Bai, liburu hauek uh, mailegatzen alditu zue kamoko mediatekan. Etxera eraman, baina nire uh, tokian berean irakurtzen aldira kiturik eta arazorik gabe. Mil esker gainez?